antau 30 iaroi la mondo de nove shangigis. Tiu tage la mondo iomete shangigas, cae de tempo al tempo ocasas pli mal pli gravae shangigioi. Gravega shangigio comencigis in 1917, ciam in Russio ocasis la Octobra Revoluzio. Temis pri socialisma revoluzio iniciatita de la bolshevikoi, radicala comunisma gruppo, qui es ideologio fontis el la vercoi cae pensoi de la germana filosofo Karl Marx. La revolucio estiges la unuan staton de la mondo basitan sur tiui comunismai ideoi. En 1922 estis creita la Sovjetunio, Unio de Sovetae Socialismae Respublicoi, quiu, atacita de nazeisma Germanio, partoprenis en la dua mondmilito, cae post la milito formis orientan blocon. Orienta bloco estis la nomo por socialisma autoritate gvidita grupo da statoi sub gvido de Sovietunio inter la jaroi 1947 kai 1989. Oni vidis la Sovjet Union kai sian satelitain statoin kiel unueca bloco, kiu en ciui decidae temaroi havis unuecan politikon, kiu basigis sur la ideoi de la nazie reganta comunisma partio, respektive basigis sur la malsame forta dependetso de la unuopae naziae comunismae registaroi, de la gvidado de la comunismo partio de la Soviet Unio. La bloco amplexis la stato en Soviet Unio, Polando, Godoro, Germana Democratia Respubliko, Czechoslovakio, Hungario kai Bulgario. Dum iom da jaroi aldone done Rumanio kai Albanio. Erare oni in la occidenta statoi ofte alla bloco ancau alcalculis la comunisman Jugoslavion. En la titolo de citio articolo mi usis la adverbon de nove. Facte, antau tridec iaroi ocasis au comencigis de nove gravega shangigio en la mondo. Temas pri la tiel nomata falo de la Berlina muro la 9 de novembro de 1989 quo est simbolo de la tui posta fino de la Soviet Unio cae de la comunisma regimo in la regi dependa statoi. In tiu iaro mi jam vivis in Brasilo, sed mi ce estis du antauen graven ocasajoen in Germanio. In 1953 cae in 1961, ciam mi ancora logis con miae gepatroi in la occidenta capitalisma federatia respubblico germanio foro go in 1953 jam existis la du germanioi godoro cae foro go sed ancora ne existis la muro berlino estis dividita tamen e la occidenta parto in cui ni lodges in tio yaro oni povis eniri la orientan parton. Tion ni faris kelk foie, ancao la decesan de junio. Tamen ni perceptis che tiu tage estis granda popola maltranquilezzo, cae mia patrino decidis reiri tui alla occidenta parto. Cae cio ocases la sequantan tagon? La Wikipedia articolo Ribelo en Godoro» in 1953 clarigas. La arrangioi de la registaro de Godoro por construi la socialismon la sovietia modelo crescigis ecte somero 1953 la malcontenton ene de la enlogiantaro. Productado de consum articoloi ne crescis pro concentrigio por evoluigo de la pesa industrio post la morto de Josef Stalin, la quinan de marto 1953, la quidantoi de Soedo, Socialista Unuezza Partio de Germanio, ricevis ordonon fare de Moskvo promessi novan pli liberalan kurson al civitanoi la 9 de junio. La 16 de junio, laboristoi extricis cae marsis sur Stalin aleo, alla domo de la ministerioi, la sideo de la registaro de Godoro. La sequantan tagon, dec sepa de junio, aligis por protesti pli ol dec mil dungitoi de la fabrico Stahl und Walzwerke Henningsdorf. Post ciam Occident Berlinae amas comuniciloi rapportis pritiui necutimae aferoi, la demonstrazioi ecis ancao en aliai grand urboi cae industriae centroi, cae covris fin fine la tutan staton. La unue exclusive economiae postuloi, malpli da laboro cae pli mal carigo de viv condicioi, igis baldau politicae, nome, demissio de la ministroi cae liberae balotadoi estigis tricae comitatoi, cae in plurae urboi sturme prinitis parti officeioi. Polizanoi sin armiligitis, cae politicae arrestitoi mal liberigitis. La soveta urbo comandanto proclamis la danger staton por orienta Berlino in la sequinta tago por tuta Godoro. Sovetae trupoi ancora in la unua tago per forte cessiges la insurrezion in Berlino. Ne pli ol dudec unu personoi mort condamnitis fare de sovietiae tribunaloi cae executitis tui. Aliae tiae condamnoi fare de godoro tribunaloi cun executo sequestum la sequintae semainoi cae monatoi poste mi vivis con mia ge patroi in occidenta Germanio, kiel oni kutimis diri, tiu estas in foro go. Sed granda parto de miae parentsoi lodges in orienta Germanio, godoro. En 1961, iam la muro ancora ne existis, mi, dec ses visitis ilin du miei augustae lerneiae ferioi. La dec duan de augusto mi passiges la nocton ce uno el miai parenzae familioi. Vecce ginte la sequantan matenon, che la unua, e la sesa horo, mi enxaltis la radio apparaton, cae audis la informon che la registaro de Godoro estis ordoninta construon de muro, cae che ecte nocto meso ne estis plu permisite trapassi la limon inter la du Germanioi. Kia shoko ca ectimo! Mi tui vecis miain parenzoin cae dones la informon alili. Suvi vi povas imagi ilian reagon? Necessas prescribi la reagon di io quiu sentas in subite quasau in malibereio? Mi mem, char mi estis visitanto, ne havis problemon por reiri al forogo, sed miai parenzoi, cae ciovi ordinare enlogiantoi, ne plu povis iri al io ein occidenta lando, gis 1989. Vidu fin fine ancora o partoin de la Wikipedia articolo pri la Berlina muro. La Berlina muro, nomita ancao fascisma remparo, in propaganda lingvo de la iama Germana Demokratia Respublico, estis parto de la intern Germana Limo, quio dividis de la de augusto 1961 gis la 9. novembro 1989 occidentan Berlinon de la orienta parto de la urbo cae de la circaua terreno de la Godoro. La malpli frottigio de Soviet Unio cae la politico de liberigo gvidita de Mikhail Gorbachev ebligis alla orient germanoi faligi la 9 de novembro 1989 la muron de la honto per impulso quio surprisis la tutan liberan mondon. Tio evento estis la eco de la germana reunuigio.